Ainez, Aristoi ekin gira, beti kanboko mediateka untan, egunon Ainez? Egunon. Emazte baten argazkia da aldi ikusten, giberetik ah, hartua da, ile gorridun bat, ordean, zein da, liburu hau, zan norena. Liburu hau ele berri bat da, deitzen da tenir juzka lob, idazlea deitzen da Karol Fiv, eta galimar argitaretsak plazaratu du 2008 eta irailan. Eh, beraz, egia da argazki bat dela, horrek erakarri nahu argazki horrek, bat dugula karratu gorri bat, zolan, eh, eta karratu horren aintzinan, agerida da neska bat, beraz, bizkarrez, ile uh, eh, Eta gertzen da bere badu zaia gisako zerbait, baina bizkarrean idekia beraz bere laju zuri zuria gerik da. bada kontraste hori hor gorri eta zuri horren artean. Ba, argazkiak irakarri nau, gorri horrek, jada begia atxikitzen duela. Eni duritzen zaut, emazte eh, bat erakutsia dela, baina aldi berean, uh, bere aurpegia kukutua dela, edo lotxaren gatik, edo bestenaz, uh, eh, kasik uh, anonimoa gelditzeko, edo, eses, edo nor izaiteko, edo zoin emazte uh, irudikatzeko. Egan nahi ote du uh, emazte baten historioa dela? Uh, ah, has hori da. <laughs> Eh, liburu hortan emazte bat izanen da aipagai, emaztea izanen da eroia, hori gaiten albalin bada. Emazte gazte bat ezkongabea dena, eta eh, bi urteko semea bakarrik hezten duena. Hori da gure eh, pertsonaia. Uh, emazte hori goizetik ahats uh, gabe, uh, auzorik edo seniderik gabe, bera aurra zarduratu behar da, laguntzarik gabe funtsan buruz buruko aheman bat sortzen da bere aurra eta bere artean. Kasik batuak dira, bat egiten dute bakarrik. Hmm. Emeki emeki irakurri arau oartzen gira aita bat badela, hmm. aita bat desagertu dena, etxetik alde egin duena, egun batez, hola, airatu da, apartamenduko atea etxidu aurra eta amaren gainean, Gakoak ere manez, alta, Beraz, nunbait, uh, eh, emazteari sinestaraziz, uh, agian behitzitzuliko dela, egun batez. Eta bera, uh, sinesmen hori lotzen da, ez bait ezpada beretako, baina bere semea arendako. Konbentzitua baita, beha eta egun batez ninen dela behitz, bere aitaren behien hartzerat, eta, eta bera, uxaren uh, kutuntzerat. Ara, hori da estapeneko egoera. Ba, emaiten du, errealitatetik eh, aski urbil izaiten alitaiken historio bat dela, uh, gertatzen ditaikena, nola atxikitzen alzaitu olako uh, eh, batek? Bai, egia da, eguneroko ipuin uh, ajunta dela, eunka, 2000 milaka emaztek berba da bizi behar edutena. Uh, dena da, azken finean, emazte hori ez da akigun ordean eredu bat da, ez du izenik ere, aurrak ere ez du izenik. Lehen pertsonan mintzo da, emaztea. Eta segitzen dugu, zenta emeki emeki bere egunerokoak ondatzen dauku, eta bere zirimolan txartzen gira, azken finean. Ikusten dugu, emazte horrek uh, zailtasunak ditula bere bizia ere maiteko, kudeatzeko, grafista da, beraz bere auja zarduratzeko, eh, bere konduz lan egiteko autua egindu, emazte hori azken finean etxenda, egun guzian, bere aujarekin kasik kartzela batetan bezala. Uh, giro hori senditzen da, espetxe giro bat emeki emeki uh, plantan ezartzen da. Eta uh, bere egunerokoa ahunta da, baina uh, bilakatzen da. jakin nahi dugulako nola hori gaindikutuko duen, nola kenkatsa hortik aterako den, atxikitzen gaitu. <laughs> Bada olako, ezagit, eskolaz nola ertenen, voyerizm edo gisako zerbait, Ez dakit, sobera, ez, ez dut uste olakorik baden ikan, fet. Ez dut gehiago badela empatia sortzen dela emazte jentzat. Uh, eh, emazte hori entzatzen da bere egunerokoa alduan bezala ere maiten, uh, dirurik gabe, laguntzarik gabe. Uh, kasik seme tiraniko batekin, bere nahi guziak inposatzen dizkionak amari. Amak bere aldetik nahi horiak bete nahi dizkio, uh, auja uros izan dadin, ala ere aita galdu du, beraz ez du beste traumatismo bat mm. sortu nahi. Eta bestalde, nahi du ere diandarteari irudi hon bat eman. Amaren ereduaren uh, irudi ona eman. Emeki emeki oartzen gira emazte horrek sofritzen duela ere diandartearen begira daz. Denek epaitzen dute. Hauzuek, eh, giza zerbitzuetako langileak, karrikan gurutzatzen dituen beste amek, eh, denek epaitzen dute berak erakutsi nahi du eh, ez dela inga lortzen ahal duela, eta beraz pixka bat bai empatia hartzen dugu emazte hori lotzen gira behari eta nahi dugu lagundu azken finean eta, eta susten gatu. Aujaren aita, gizon hori ez da sekulan berri zinen, esperantza horrekin da edo, edo beste norbaiten bila? Ez da da soberaz den emazte hori, bai badu bere eh, aitaren itzulerari beti pentsatzen du, mm. baina ez hain beste beretzat. Berak ulertu du, ez dela gehiago uh, maitasunaren izenan itzuliko, baina bere semearen zat behar bada. Mm. Ez bera. Ez da prestere bere bizia bestela ere maiteko, zenta hor da arazoen ziri beraz ez du beste gauza bati pentsatzen al, amesten al. Momentuko kasik paralisia batean da hor, eh, egoera... Mm, higiezin batetan, egunero egunero entzatzen da uh, eh, aintzinatzerat. Eta ala ere, badu aire hartze bat egunero, nubait, gauero, pixka bat ideien aldatzeko eta, mm, eta pixka bat askatasun sentimendu bat bizitzeko berriz ere, gauaz hasiko da eskapaldiak egiten. Bere auja lodelarik, lehenik, aterako da, bereko karikarat, emeki emeki gauero bere eskapaldiak luzatuko ditu, la, ordu laurden bat, ordu erdi bat, oren bat, zonbait ordu. Piskat bere emaztetasun uh, estatutua berriz, Beti lotua den, bere gorputzari lotua den haur hortaz askatzeko, usteko, eta bera emazte gisa haragitzeko eta bizitzeko zonbait eron, eh, oren ezbeteren. Alako harinkeria baten uh, eh, eskuratzeko. Bon, ez gu gehiagokorik eranen, eh, zenta hortan da gakoa pentsatzeko da, eh? bada, bada bukaera bat edo, edo beti segitzen aldu edo nola burratzen da. Ez ezin dut konatu, <laughs> ez du interesik bukaera bon. kondatzeak, mm. nik aholkatzut irakurtzea, naiz eta ora ipuinaka ajunta iduri duen, mm. hartzen gaitu, berdin itotzen gaitu, berat itoa den bezala, eta emazte horren gixara atera bide bat txekatzen dugu, argi izki, eh, izpi bat, eta beraz ez ez dut ibukaera kondatuko. <laughs> Bo, ulertzen dugu hasteko liburu honen izenburua burua, eh? Bai, esplikatzen du pixka bat, kondatu dautzu danak esplikatzen du eh, mm. izenburua. Bestalde, bada erreferentzia bat er izenburuan eta eta liburu guzian, da uh, jaunaren hauntza, hori usu aipatua da liburuan, badira zati batzu ere tarteka irakortza ditugunak, eta pixka bat zögen eh, jaunaren ahuntza bezala, eh, be, egun txentira ino iraun bardu otsoak ez diateko. eta badugu konparazio hori pixka bat, konparaketa hori, bardu iraun uh, eh, otsoak ez irasteko, gizarteak ez irasteko, bada konparaketa polit hori uh, liburuan. Horro itarazteko erreferentzia, idazlea, Beraz, gaurko liburua deitzen da Tenir Juskalob, hunen idazlea da Karol Fiv, eta Galimar Arkitaletsak plazaratu du bimilata emezortzian uh, eh, larbalet eh, bilduman. Mil esker, Ines, eta ondoko hilabete arte, eh? Laster arte.